Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa, Egunon Bizkaia, hemen gauz e, Irola Erratian. Hoxe, good morning Vietnam. E, bai, baka iaia, iaia Vietnam gauz. <laughs> Baina, bueno, e, euria data, pizkat, baina, mhm. bueno, non gauz e, Durangoko azoka alternatiboan. Hori da, urtero bezala etorri gara Durangoko azoka autogestionatura, eta hemen txegaude, etorri, etorri, zuzenean ari garelako. Eta kalean ikusiko gaituzue, guraldi txarra egiten du, baina are okerragoa izan ziteken, igaz bai. eskandalo bat izan zen guretzako. Beti okerragoa izan ziteke, bai. Eta bueno, esan dakoa... Eh, zer daukagu gaur, Kimo? Hori, gaur e, irola kalean egiten ari gara durangotik, eta durangoko azoka autogestionatutik hain zuzen, eta ditugu sei elkarrizketa prestatuta laster batena hasiko ditugunak. Lehenengo eta behin, e, e, bueno, Oskar Aranda etorriko da, bere liburu berriaren aurkezpena egiteko, bidai obra de un seksologo. Gero, ambilubi proiektu agroekologikoa ezagutzeko aukera aukiko dugu bai. Gero xeago, sare antifasistako lagunak etorriko zaizkigu ere bai, e, bueno, azoka honetara elkarri duten materialaren aurrera pentsiki bat egiteko. Eta ze gehiago daukagu gaurko, pues, adibidez poioekoak liburuaren aurkezpena ere egingo dugu, gero frisen, e, refreskoen, freskarien, freskarrien e, e, bueno, proiektu horren aurkezpen bat, eta zer tandatzen, eta zer den ikasiko dugu. Eta amaitzeko, pues, eh, katakrakeko lagunak ere etorriko dira, eurek eh, ekarri duten, eta pues, eh, kontatzeko ona. Hori da gaurko egunean daukaguna. Beste barik, eh, musika purtso bat ipiniko dugu, eta laster baten bagauz lehenengo elkarrizketarekin. Música argiak Zuz grabatuak Ari asko ekaitza Ari asko Eh, eh, aquí estamos en, la soca autogestionada de Durango y vamos a montar aquí lo que va a ser nuestra primera entrevista. Vamos a hablar con Oscar Aranda, que, es, bueno, pues eh, nos va a hablar de su, ha venido a hablar de su libro. Y bueno, de entrada, pues yo daría simplemente porque me ha gustado la reseña que, que en DDT, que en la página web de la distribuidora que todos y todas conocéis, DDT Banaketak, eh, nos ilustran y bueno, nos animan a, sumergirnos en las páginas de este libro, sumergirnos y bueno, pues a, enfangarnos un poco con algunas cosas realmente. Pero bueno, está muy bien esta novela y vamos a decir que, <clears throat> que José Ramón es un sexólogo que ejerce en Zaragoza en un centro de atención municipal. Todos los jueves, él y sus amigos quedan en un restaurante para la cena semanal. Hablarán del amor, del deseo, de las mujeres y del feminismo, de la sexualidad y de su futuro. El futuro del sexólogo no está marcado, pero sus decisiones serán el hilo conductor para que entren en escena su hermana, unas prostitutas de un bar nocturno, su secretaria que le saca de todos sus jaleos en los que se mete. Vida y obra de un sexólogo es una crítica a la profesión sexológica, a sus postulados controvertidos, a su desencuentro constante con los feminismos y la búsqueda de un lugar digno entre las profesiones humanísticas. Egunon, Oscar. Egunon, muy buenas. Onguitorri. Y bueno, pues nada, eh, nos ha llamado bastante la atención el libro y la verdad que, que después de ojearlo no del todo, como ya te he dicho antes, <laughs> mientras tomábamos el café, me ha parecido súper interesante y por supuesto que lo voy a terminar porque está muy bien, está muy bien y me ha sorprendido gratamente. Esperaba algo un poco más escatológico, pero, pero realmente es eh, una novela con un una en la que hay un trabajo descriptivo y, de los escenarios pues que me ha llamado bastante la atención a pesar de no ser yo un, ávido lector eh, bueno eh, coméntanos un poquito mm, vida y obra de un sexólogo este libro qué tiene de autobiográfico qué tiene de las situaciones reales qué, nos puedes comentar bueno de autobiográfico tiene que bueno pues que casi todo lo que cuento pues, de manera novelada y algunas veces cosas inventadas, pero que está basado en, en cosas que la profesión que, he tenido en los últimos 20 años, que es la de trabajar en el ámbito de la sexología, tanto haciendo educación sexual en institutos o terapia sexual en los donde me han permitido hacerlo, pues eh, eh, bueno, pues todas las situaciones en las que pues que he visto eh, eh, tanto pues cuando estudié sexología, pues eh, todos los, como comentabas antes, pues el discurso tan controvertido que tiene eh, con respecto a los feminismos, que muchas veces con un rechazo manifiesto. Y bueno, pues autobiográfico tiene que, bueno, pues que son situaciones que, que, que, he podido escuchar, que he podido leer. desde la primera línea, cuando digo que pues el sexólogo protagonista, José Ramón, que que le encanta, que es taurino, que le encantan los toros, porque sí que es verdad que hay un sexólogo que eh, con, muy, con muy mal gusto que todos sus libros eh, los empieza con estas citas que se ponen al principio, pues que pone citas de toreros famosos. Manolete, por, ejemplo. Por ejemplo, Manolete, que Manolete pues hablaba siempre de que cada cual torea como es. Como diciendo que, bueno, porque la, la manera de torear de Manolete, eh, eh como muy con el, era como con el toro muy pegado a él, como, bueno, pues haciendo un símil con la, con una relación sexual, ¿no? Y bueno, con ese mal gusto que, es como la, empieza de, lo quiero empezar de esa manera para luego ver el mal gusto que tienen muchos sexólogos, sobre todo en el Estado español, que es lo que más puedo eh, controlar con, con, a la hora de escribir y a la hora de, por los planteamientos diferentes que tienen, y en concreto, pues eso, con los diferentes eh, eh, feminismos o la, la manera que tienen de abordar eh, el abuso sexual en la infancia, que es algo que aparece repetidamente en el libro, eh, a través de un hilo conductor que es Gauguin, Gauguin y la última etapa que tuvo, eh, la última etapa cuando se fue a Tahití, dejó a su mujer y sus cinco hijos y, se fue pues a, a, vivir otra etapa. A, vivir su vida de otra manera con esto de, que, hablo también del síndrome de la ninfa, que es ese, <laughs> es, es, algo inventado, ¿no? El síndrome de la ninfa, pero es esa, esa querencia que tenemos los hombres eh, o, determinados hombres eh, en una edad determinada de, de bueno, pues de, abandonar todo, de, de que nos da miedo la, la, vejez, que, la, que, la tenemos aquí al lado la vejez, y qué hacemos, pues enrollarnos con mujeres más jóvenes y así como revivir nuestra juventud y, ponernos eh, en ese, en ese lugar, ¿no? Pues, Muy bien. Muy bien, y luego, pues bueno, hay otra serie de personajes eh, que se reúnen en torno a la mesa en el bar Bonanza. Es un bar que la verdad, pues oye, yo como te decía antes, que me ha parecido muy descriptivo porque, porque según iba leyendo me iba imaginando el bar con toda su... que realmente existe, ¿no? Por lo que me comentabas. <laughs> Pero bueno, no sé cómo será el bar realmente. yo realmente como lo, como lo cuento, es un bar que... Yo ya me lo he imaginado en su, en su distribución incluso. Sí. Entonces, pues bueno, eso, que haya otra serie de personajes. Hay, pues, por ejemplo, un conductor autobús eh, sindicalista, hay otro, un psicoanalista, hay otro que también, pues está, hay unos cuantos eh, <laughs> personajes más que están, pues bueno, que más o menos venidos de vuelta ya de, muchas cosas mm. y bueno, pues tienen sus pequeños eh, problemas con el alcohol, etcétera, pues bueno, que hace mm. que, hace que las, que las tardes, noches en las que se reúnen, pues, pues tenga, tengan una variedad de, <laughs> mm. situaciones pues muy graciosas en, muchos momentos. Sí, al final eh, he querido plantear, claro, mi idea era, pues eso, a ver, ¿cómo cuento esto? Porque lo que quería contar era, pues, toda esa crítica que quiero hacer a, la sexología eh, y, a, los sexólogos en general. Y se me ocurrió que un buen lugar, muy masculinizado, era, pues, eh, la cena, una cena entre hombres que beben, que toman chupitos, que, que luego beben que se toman el copazo, el gin tonic, que, aparece en, la portada. Y me parecía que era como un lugar muy masculino para que eh, ellos se, expresasen libremente, libremente como lo que en realidad son, ¿no? Pues como decías, pues gente de otro tiempo y que no se dan cuenta de que el mundo en el que viven hoy en día, pues ya, eh, ya no existe, que les ha dado eh, muchos réditos, es un mundo eh, antiguo que les ha mantenido muchos de los privilegios que todavía hoy en día quieren ostentar y, bueno, pues en esas, eh, en esas cenas es donde aportan rienda suelta, cada cual a su manera y... Podríamos hablar durante mucho tiempo eh, <laughs> sobre este libro, al menos de lo que he podido leer, que como ya te digo, no lo he leído entero, pero me ha parecido guapo, un libro muy interesante. Eh, por ejemplo, a ver, hablas de, la situación, del estatus que, social que pueden llegar a tener algunos, por ejemplo, eh, nuestro amigo el protagonista, José Ramón, es un personaje eh, que tiene, pues bueno, ha trincado, digamos, un chiringuito mm. de hace años en, la ciudad de Zaragoza, de una especie de, bueno, de la, oficina de atención a la sexología, ¿no? y está en su poltrona y bueno pues pues pues ante la más ante el más mínimo riesgo a que a que le quiten esos privilegios, pues bueno, se revuelve de una forma, de una forma como un gato panza arriba, ¿no? Y no es capaz de adaptarse a los nuevos tiempos, a, bueno, pues a lo, que el, feminismo y las mujeres pues nos están planteando y no son capaces ni tan siquiera, eso lo pongo como ejemplo, pues eh, los planes de, de, igualdad, ¿no? Eh, pues que dice, no, pues nosotros llevamos haciendo igualdad toda la vida, lo que queremos es que hombres y mujeres follen y que follen como locos. <laughs> Y, que no tenga ningún complejo, y así se acabó el feminismo y todo, <laughs> dice, ¿no? claro, y es esa, pues esa manera de entender su, el, mundo, ¿no? Y luego también contrapongo eso con el otro personaje que actúa de, narrador, que es un conductor de autobuses, eh, muy, muy politizado, muy en la lucha sindical, en donde trabaja él, en la, en la empresa de autobuses de, de, Zaragoza, donde tienen que estar eh, continuamente, pues en la pelea, pues para, para el convenio, para que, que cobra vigencia y tal, y, y, en cambio él pues nunca tiene que hacer nada, porque él tiene su chiringuito ya montado hace tiempo, porque era amigo del antiguo alcalde de Zaragoza, y bueno, son situaciones que, que nos puede resultar como muy, muy reales, muy a la orden del día. Sí, No Incluso, como determinados en, en, cada administración pública de una determinada manera. Aquí, pues ya vemos eh, eh todo ese chiringuito y todo ese clientelismo que tiene el PNV eh, allá por pues donde vaya. Pues podría ser de Zaragoza, podría ser de aquí perfectamente. Lo, tendría otra, otros partidos con otros historios, pero al final es lo mismo, ¿no? Ese clientelismo, esas personas que están alrededor de los muy bien, Sí, sí, Sí, me parece muy interesante además las referencias que hay a, la lucha sindical, ¿no? Que, que se da eh, en el libro, en la novela, se da en, en los autobuses de Zaragoza eh, cosa que bueno evidentemente luego en la vida real también se también se también sucede hmm. hay una como comentabas que cuando lo escribiste justo había estaban en huelga eh, en, este, en, esta, en, el sector de, los autobuses urbanos. Sí, precisamente para, renovar el, para renovar el convenio y eso, pues justo lo estaba yo escribiendo y ojo, pues sí es verdad que están de vuelta Eso es. Y, y, encima con los mismos planteamientos que, que, el sindicato, que en otro momento fue mayoritario en los autobuses, que es el CUT, que siempre que más que pelearse contra la patronal, en este caso la empresa en la que, que tiene la, la, subcontrata o el propio ayuntamiento, muchas veces tienen que pelearse con, con, lo, con el comité de empresa, eh, con otros sindicatos, con, otra... Con el comité de eh, empresa de UGT y <laughs> comisiones obreras, que son los apagafuegos que hay en todas las grandes empresas, que, eh, que, se encargan de, de desactivar cualquier conflicto. Eso es. Muy bien, eh, mira, sí me gustaría también comentar un poquito eh, lo que es la, edición a, través de DDT, ¿no? De DDT Banaketak. Entonces, ¿qué, ¿qué, nos podrías comentar? Oye, pues porque no es la primera vez que, que, que sacas un libro, también, era, también tenías un libro anterior sacado a través de DDT. Y bueno, pues en este caso vuelves a apostar otra vez, ¿no? Mm. Entonces, eh, coméntanos un eh. poquito ya para terminar, porque es que el tiempo mm. apremia y no mm. tenemos mucho más. Vale, pues es una. El hecho de hacerlo con DDT, a mí me parece que DDT, la apuesta que tiene por una, por el, eh, por una cultura autogestionada, una, eh, un eh, reparto, una distribución alternativa, pues me parece muy interesante para, porque al final, no sé, pues el, tema de, de, editar y de hacer libros tampoco es una cuestión económica, a mí es un divertimento lo que hago y escribo de lo que lo que me gusta, como el anterior libro que, que también hice con DDT, que eran juegos eróticos eh, en la infancia, que bueno, pues al final cada cual tiene sus preocupaciones, sus... Eh, sus eh, vueltas a la cabeza que quiere escribir sobre determinadas cosas y bueno, y DDT pues te, te permite pues poder, poder plasmarlo en papel, que siempre pues bueno, pues ese, el, el ego, el pequeño ego que tiene cualquier, <laughs> cualquier persona que escribe que quiere que eso pues que lo, que pueda ser interesante para otras personas. Con ese anhelo de que pueda ser interesante que muchas veces pues, no, se consigue, ¿no? Pero bueno, y me parece bueno pues que DDT eh, con toda la, eh, todo el trabajo que lleva haciendo en los últimos 30, treinta y pico años, pues me parece muy importante pues para, bueno, pues para impulsar esa cultura alternativa, esa cultura no mainstream que, que bueno, pues intenta llegar a todos los sitios que, que puede desde esa visión de la autogestión y de desde luego, o sea, entiendo que, además ha sido tu, tu, única y primera apuesta, ¿no? O sea, el, el, el, querer eh, sacarlo a través de DDT. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que un libro como Vida y obra de un sexólogo podría salir a través de otras editoriales, digamos, más al uso y eh, tal? Eh, eh, tampoco lo he intentado. Ya, ya, ya. y Me imagino que el mundo editorial es un mundo complicadísimo que me, a mí me, queda bastante lejos y que no, <laughs> que no sé si, bueno. si estaría, si tendría cuerpo para empezar a moverlo en diferentes sitios, a tal. Es como. Vale. No sé. Que también luego está la autoedición, ¿no? Que al final, pues bueno, como mucha, hace mucha gente que pues que edita, se autoedita los libros, lo que quiere sacar y bueno, y Sí, luego los vende todo a colocar por librerías. O por librerías, o mucha gente lo hace por Amazon, <laughs> esas cosas, ¿no? Eso, eh, Eso, que acabas de decir ahora, eh, ¿dónde se puede encontrar, eh, aparte de en DDT, que DDT que estaba en Muelle Marzana número 5, en, Bilbo? aparte, hmm. aparte de, DDT, ¿hay algún otro punto de, de distribución, venta, etcétera? Bueno, por ahora es solamente la librería de DDT y bueno, y en estos espacios como el que tenemos en la feria de en la feria autogestionada de, de Durango. Eh, con el anterior, con los juegos eróticos, eh, sí que bueno, pues al final eh, DDT en estos años ha dotado de una red de, de, distribución y una red de, de, librerías amigas en todo el estado. Intercambios. de intercambios que funciona muy bien y, bueno, y seguramente pues se podrá eh, comprar en sitios del estado, pues en, y en otros sitios de Euskal o incluso en librerías de Bilbao, pues tipo Anti o, Luis Michel o alguna. alguna de, de este tipo. O sea, que tampoco DDT, los libros que, o los discos que hace, que tampoco se quedan en su, en su reducto, sino que bueno, pues que, tiene, una red, tiene una red ahí alrededor y eso le, da un interés eh, importante más allá de, otro tipo de distribuciones más, más comerciales o más eh, eh, que vayan por otro lado. Muy bien, muy bien. Muy bien, Oscar, pues hasta aquí vamos a llegar. Queremos eh, pues saber verte presentarlo en alguna otra ocasión, cuando hagas alguna presentación con más gente. Queremos ver, nos interesa ver las reacciones de la gente, porque habrá de todo. Pues las primeras personas que ya se lo han leído, eh, hay gente que te que dice que, que, te odia, que me ha empezado a odiar. Decía, yo no pensaba que tú eras así. Te he odiado profundamente hasta el punto de que no te iba a hablar, de que tenía pensado no hablarte nunca más. Te lo has jugado, ¿eh? ¿eh? no sé, es una es como un buen reclamo, ¿eh? Para, <laughs> para llevar a a, que me odie, ¿no? El, escritor, el escritor que se quedó sin amigos. Eso es, ¿no? <laughs> claro, al final hay que ver que entre el autor y el narrador, que muchas veces que no coincide, y esa es la gracia de las novelas. Claro, en el ensayo, el, el, autor y el narrador suele coincidir. Pero en una novela, pues el narrador es una persona que puede ser de diferente sexo o diferente condición y, el autor es otra. El simplemente se, bueno, hace, eh, genera unos personajes y esos personajes pues cobran vida. Y es lo que intento comentar a la gente. ¿no? Es que eh, eso es todo los diferentes personajes que hablan ellos solos. Muy bien, pues desde aquí animamos a que la gente se haga una idea eh, yendo a la DDT, comprando el libro ¿A cuánto vale? 12, euros. A 12 pavillos, vale. Desde aquí recomendamos pues, que la gente pues, lo lea, se haga una idea y te acabe odiando <laughs> o te acabe amando. No sabemos muy bien cómo será la reacción, pero, pero bueno, desde aquí animamos a conocer Vida y Obra de un Sexólogo por Óscar Aranda. Venga, muchas gracias. Pues, eh. es que Ricasco, muchas gracias por venir. ahora. urte zurte, lurrek eta baserretarak abiadura onduten galtzen egia. Populazioaren euneko bata jarduten da nekazaritza. Eta amar urtetan, erdixa baino gehiago jubilaukoa. Gaur egun kontsumitzen dugun elikagaien uneko laro eta marra baino gehiago, kanpotik ekartzen dugu. Elikadura eredu honek gure eta lurraren osasuna kaltetzen du. Ezin digute etorkizuna lapurtu biolurrek herritik eta herriarentzat amilubi erosiko du. Amilubiko lurre mankorrak modu kolektiboan eskuratu eta abestuko ditugu. Lurra zaintzen duten ekasal eredu duinak lan aukera erreal bezala utzatuko ditugu. guretako osasuntxua eta ingurumenantzako onuragarrisa izango dan gertuko eta kalidadezko helikadura sustatuko dugu. Abilobi babestea, eusten gaituen lurra babestea da. taupaka hasi da lurra. Zuen laguntzari esker lortuko dugu. Amiri lurra taupaka! Hortxe, hortxe entzuten dira taupadak ez da, lurra taupaka. Bueno, hemen segitzen dugu Irola Irratian, Durangoko Azoka Autogestionatetik irratxa joa egiten zuzenean, kalean gaude oren txeberton, eta, bueno, pues, espota entzun dugu oren txebertan, ami jubi proiektuaren ganean egingo dugu berban, proiektu agroekologikoa, ondela egun batzuk, pasaden astean, e, ezagutzera emon dana, eta, bueno, proiektu potoloa dana, eta horretarako, ba, badekogu mikrofonaren bestaldean, leire, eskerrik asko Irola etortzeagatik, eta, bueno, proiektu aurkeztegatik. Eskerrik asko zuei, En fin, e, agertu zan atzo bebai argian erreportaje sakon bat eta bar, guk ez dugu hainbeste denbora eukiko, klabe batzuk eman bako doguz, zer dan milu bi ulertzeko eta, eta zer, eh, bueno, zein da proposamena eta zer egingo dan, eta ia, konteguzu. Ba, proposamena, biolurrek e, eh, plazaratu duen proposamena da, e, gaur egun nekazal munduan daukun arazo potolo bi, mai gainean jarri eta gizarteratzea. Orduan bat izingo litzateke, e, lur emankorrak gelditzen zaizkigu lur emankora apurrak babestu, eta lur horreik elikagaiak eh, modu modu ekologiko batean ekoizteko eh, beharra eta garrantzia gizarteratzea. Mm Orduen, horretira ikusten diren arrazoiak, sintomak, eta orduan zer egingo da, Berton? Ba bueno, elduzan gure eskuetara aukera hau, hango lurretan, amilubi basarriko lurretan, gure bazkide bikiten zeben baratza zeina, e, eh, eta fruta zaintza. Mhm. eta uh ja, bueno, retiro hartzeko asmotan eta zebizen, eta hortxe sortu zen aukera bat, e, alboko etxe bizitza ere e, errele horik ezeukan, eta, bueno, ba, e, aukera mozoskuen erosteko. Uhum. Karo, guretzako biolur gipuzkoa, enekasaitzeko logikoaren aldeko elkarte txiki da, Eta erronka hundi xasan, -hmm. baina eskeleku esoragarria da. Meandro bat, lurreman korsakona, sakona, bai. gerrek albuan, eh, lauak. laua, eh, kilometro asko eta asko dira ganera, ez, eh, hektareak. Bueno, e, baserriak berak dauzko e, lau hektarea, Aha. inguruan, eta bost hektarea baso. Aha. Baina meandroak berak, bai, meandroa da, bueno, bueno, eh, paradizua da, eta sei hektarea pasatxo dauzka. Ederto, ederto. Bai. Eta, bueno, emondo zuz klabe batzuk, baina klabe gehau ere badauz arrazoia kulertzeko, ez? E, pues hori, e, e, nekazal munduan bizidan jentearen bizi baldintzako betze, eta bar... Rr. Bai, guk hortxe bertan lehen du nahi duguna da erreleboa. Aha. Badakizue urtetik urtera, ekoizle galtzen gabiltzela, inork ez dauela nekazaritzala nahi, nahi edo inork eta, bueno, ba, guk pentsatzen dugu arrazoi nagusi dela ez daudela baldintza, ez direla la baldintza duinak ematen eh ogibide hortan hasteko, ez? Orduan proiektu honekin baita ere nahi dugu alternativa bat eskaini eta norbait instalauko bada, ba e, baldintza duin hoiek garatzen lagundu. Aha. Bai, e, bueno, dagoeneko ekoizle direnentzako eta bar, hoientzako pues be, eh, baldintza honetan lurrak e, erabilia izateko aukera eta baita ekoizle edo nekasari gazte berrientzako, hoientzako pues proiektuak hasteko errastasunak emoteko. Bai, hori da. E, e, karo, batzu godaren martxan, bai, beraien baserrietan, eta hoi ere eskaini nahi zaien nola baiteko saretze hori e, amilubin bertan ematea. Egune agroekologiko bat, izatea, bertan bera, beraien beharrak ere asetzea. Eta aldi berean, instalauko danari, ba, aukera errealiza eta hon bat ematea. Saretze bat aipatzen duzu, formakuntzak ere egongo direla irakurri nauen hain baten. Ba, bai, asmoa dau, e, bueno, ba, esperientzia kolektiboak elkarbanatzea, eh, esperimentazio aldetik ere, ba, baserritarren esperimentazio partizipatibuak eta parte hartzaileak eta sustatzea, formazioak egitean noski, eta bueno, ba, pixka bat, ba hori, e, eh, referentzigune bat eratzea. Eta gero bebai, irakurri nagoen hainbaten, bertan e, ekoiztuko da norrek, bueno, badaukala, e, ekoizpen eredu baten e, hori, jarraitzen dagoela izango dala ekologikoa, bertakoa bai. eta Bai, ez dugu lertzen beste modu bat biologi Gipuzkoa e, ekologikoaren aldeko elkartea da. Eta gainera gero eta e, garrantzi handiagoa dauka, e, bueno, hori mundu guztia daki, ez Da? Ze garrantzitsua da lurraren babesa eta mm, nekasaren praktika ba, sosten, oza, en, inguru gero arekiko errespetuazko praktikak egitea, ez? Uh -huh, Eta bai, e, e, agroekologian oinarri, oinartuko da proiektu. Ba, ederto, ederto. Proiektu potoloa da, e, proiektu ondian. Bai, aipatu dugu bebai, amilubi baserria segatik aukeratu dan, bedeko zelako bere, bueno, baldintza horrek, meandroan dauela, lekua dela, non dago, ze meandrotan? Ba, dago, zestoa da, udalerriz, zestoa da, da zestoa daukon, hauzo e, bat ira eta deitzen da, eta antzen dago meandro bat. Urola ibaiak egiten duen meandro polit bat. Aha, aha, fantastiko. Bai. Fantastiko. E, imaginatzen dut, gerora ere, asteko aukera emongo dauela, bueno, ja bada por proiektu gogorra, hasi handia, da igual ontxe berton honetan zentratu, baina etorkizuna begira igual handitzeko... Ba, bai, e, oi momentuen zentrauta gare, e, lurraren babesa, erostea eta babestea. Aha. Baina aldi berean, paraleloki gabiltza ba, han irudi, eh, etorriko lirateken proiektuak irudikatzen da, ba, pixka bat, hori, baina hasi beharko gara sakotzen, dirua batuko badugu, <laughs> hasiko gara definitzen, bai. Bai. Osondo, osondo, osondo. Oizu, aipatu duzu biolur, biolur da bilila honen atzetik. Eh, biolur bakarrik, biolurrek eh, aliantzak topatu dauz, Eta, eta biolur bera, e, aipatu duzu apurtxo bat, baina e, konta iguzu, zer dan biolur, eta gero bebaiz nogaz, nogaz bai. batera ingo da nau. Bueno, biolur etorri zitzaion aukera, orduan lidergo hartu gendun, erabaki gendun aurrera jotzia, eta, eta bueno, lidergotzia, o, lidergotza hori asumitzea. Baina noski bidea hau ezin dugu bakarrik egin, gainera helburuetako bat salako, ba, gizartea, gizarteratzea dagoen arazoa, ez da? Denon, denok daukau elkarren beharra, bai ekoizleek herritarren beharra, bai herritarrek ekoizlien beharra, Ze guk sortuko duguna elikagaiak dira, oinarria, bizitzaren oinarria diren elikagaiak, ez da? Orduan hori mai gainean jarri nahi genuen ikusita gaur egun dagoen deskonexioa, ez? Herritik eta baserrirako dagoen deskonexio itzela, itzela ikusita. Aha. Eta hemen kartzelen bat etorriko jako buru. Bai, ai zebolanak da biz, kalean gauzelako. <laughs> Eta bueno, ba, orduan eh, nahi genuen batez ere hori, gizarteratzea. Eta orduan hasi ginen, aliantzak bilatzen, ez dogolako ikusten hau urrats bakarra danik, baizik eta hasiera bat baserri Estrategikoa ganera. Bai, bai, estrategia bada. Baserri hau da, hasierako pauso bat, baina espero desagun atzetik beste baserri batzuk etortzea. Ordua bueno, saretzen gabiltza, batez ere kontsumo elkarte baiarako eta ingurutako kontsumo elkarteekin, ba, hortxe daudelako konsumitzaileak eta herritarrak batuta, baina baita ere hainbeste eragile, e, udaletxe, sektoreko eragile, ba, e, eskuak zabali dauz edo zeinekin zaretzeko. Gauza txu hau proiektu hau ego euskal herrian zera pioneroan? Bai. Bai, e, Ipar bai. euskal herrian? Ipar euskal herrian, eh, bueno, e, aspaldi ezagutzen dugun lur zaindia daukagu. Aha. Lur zaindiaren papela izango litzateke pixkatxo bat hori, ez? Eskuratzea, e, batez ere lurrak eskuratzen dituzten, nekazal eta txarako lurrak. E, batzutan azpiediturak ere bai, eta kaso bakar batzuetan etxe bizitza ere bai, baserria. Orduan lurroiek eskaintzen dituzte, instalatu nahi duten e, pertsonei. Ederto, ederto. Honek ere iguale referentzia moduen laguntzen bai. da ulertuteko zer, zer dan amilu eta zer egingo dan. Hori da, gure iparro hartza ere hori da, eh? ego lur edo sortzea. Bai. Mm. Leire, esan dutzu denpora askorik ez daukagula, amaitzen joango gara, e, eh, galderatxu batzuk amaitzeko. Persona batek eh, interesa badauka, e, eh, zuen gana horbildu gure badau, informazio gehiago gure jakin gure badau, Zela niten dau? Bueno, ba, beitu, durangoko koazokan bagaz, ah. e, elizatarian gaudean, postutxo badakau informatzeko, Eta gero bestela, ba, web horri bat martxan jarri dugu, ah. eh, e, www.amilubi.eus web horria, eta hortxe daude, eh, bueno, ba, zehazta eta laguntzeko moduak ere hortxe zehazten bai. dira. Ointxe dakau crowdfunding bat martxan eta hor horri hortan e, e, lotura zuzena dau. Hoize, eh, laguntzeko modu bat, orduan, e, babesa emoteko modu bat izan lehi, hori, e, bueno, pues, lagundutea profundenean diru bat infinita, sust, sustengo emonda, edo, edo hemen bono laguntza batzuk erosita. Baita, bai, dakauz bono laguntza batzuk martxan, e, oparitxo bat ematen da trukian, mhm. baina, bueno, ba, asmoa pixka bat da, nahiko genuke behintzet, doaitza eta laguntza alik eta txikiak badira ere, alik eta pertsona gehien e, laguntzea aldaben einean ze gure helburu da hori, gizarteratzea. Ba, azken finean, e, eh, dirutza bat lotu bako da, e, baserria bai. da, da bere lurrak eskuratzeko. Bai. Eta zelan doa hori? Bueno, ba, abiatu genuen, abenduak bat, izin zala aurkezpen ofiziala azpeitzin, Eta honezkero batu ditugu hogei eta bat edo bi mila euro, eh, pentsatzen dut. Bueno, ez dago txarto. Bai. Asko bueno, falta da, badakit. Bai, asko falta da. <laughs> Bai. <laughs> Baina, bueno, bai, azte betean, hogei mila pago, ez da, ez da, bueno, ez da bueno, bakala. Bai, bueno, bueno, lana dugu horretik, <laughs> eta espero dezagu lortuko dugula. Seguro, seguro baietz. Bueno, saiatuko gara bintzen. Bai. Aizu, eskarrik asko, e, nire aldetik ez dauka kaldera gaiagorik. Zu geratu zera zeu zer kontateko asmoz, edo gogoz? Ba, petxetan daiko Naiko azaldu dutela, ez? Ne, nik bai. uste baiet. Konpleto gelditu da, eta bestela esan dakoa. Nahi izan ezkero, web horrian sartu eta hortxe dago. Hori da, miubi.eus. Hori da. Ederto, ederto. Bueno, ba, eskarrik asko da, segiko dugu urrengo elkarrezketakaz, musika purtsu bat, eta bagoaz. Eskarrik asko zuei. Bai. <laughs> aquí en el Irola Kalean de la soca de, autogestionada de Durango. Y ahora tenemos con nosotros a, Edu de Ser Antifascista. Opa, Edu. Opa, Egunon. Egunon. ¿Qué tal? Vamos la, mañanita por aquí. Bueno, hoy más tranquila que ayer. Ayer buen tiempo, primer día y, mucha afluencia. Sí, ¿no? Bueno, hoy nos, la lluvia nos está aguantando sin llover. Eso está guay, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya eh, antifascista, ya creo que lo conoce bastante gente, pero si quieres hacer una breve como descripción rápida, como al que no usted conozca, no conozca de nada. Bueno, pues es un colectivo que lleva funcionando 19 años ya. Eh, cubriendo un vacío que había en esos momentos en Euskal Herria. Empezaban a pasar cosas que ahora tristemente pues están normalizando. Eh, bueno, en este tiempo ha pasado mucha gente por el colectivo y ahora mismo, pues bueno, eh, es referencial la gente que está trabajando y es referencial, pues, personas en concreto que, por ejemplo, se están encargando del tema periodístico, de hacer entrevistas y demás. Eh, Juanjo Basterra, que trabajó en Garanais, y que para... Eh, ¿cómo es? Eh, Urquiaga, que es uno de los que fomentó eh, Ucaberri en Uribe Costa. Y bueno, con ellos estamos haciendo un buen trabajo a la hora de hacer entrevistas, de cubrir informaciones y demás. Entonces, pues bueno, ha sido una trayectoria de 19 años y, y vamos a decir que nos encontramos en un buen momento. Podemos decir que es la divulgación de la palabra antifascista, por decirlo así, o de Sí, es formación, es información, es cultura, cultura antifascista que... Hoy justo aquí es lo que más se marca, ¿no? Sí, sí, porque además el movimiento en sí ya tiene una trayectoria de más de 100 años y entonces, pues bueno, eh, en cada sitio pues tiene sus peculiaridades y aquí en Euskal Herria pues tenemos las nuestras, ¿no? Pero bueno, compartimos mucho con mucha gente de muchos sitios en los que nos hemos fijado pues concretamente con la gente de Alemania, o con la gente de Irlanda, o con la gente de Italia. Y, bueno, de todas las fuentes bebés y, mantenemos buena relación con mucha gente y eso nos nutre y nos llena. Eso es interesante, ¿no? Bueno, y aquí ahora en la soca autogestionada que, bueno, que hay aquí en Durango, ¿qué, material traéis? Bueno, porque no, soléis venir todos los años, ¿qué tenéis nuevo fresquito así que, que nos puedas comentar? Bueno, eh siempre venimos con alguna novedad. Eh, tanto participábamos antes al lado de, del Gasteche como en la soca alternativa que se hacía en la calle al lado del mercado. Y ahora estamos en, este nuevo sitio desde hace ya un par de años. Y bueno, hemos traído novedades de, un libro de, de viajes que presentamos en Portugalete de una persona, Xavier, que se ha movido por Europa, pues eh, haciendo rutas políticas, eh, buscando monumentos políticos en la Europa del Este y demás, que es muy interesante, el de Coldo, que es sobre Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, el socialismo y demás. Y luego, pues bueno, tenemos un poco de todo, ¿no? Todo relacionado con antifascismo y sobre todo memoria histórica, ¿no? saber de dónde venimos es muy importante para empezar a dar pasos para saber a dónde vamos a ir. Y bueno, también he visto, antes que hemos comentado un poquito, más enseñado, como un poquito, mucha presencia del cómic, ¿no? El... Sí, el cómic es un formato que llevamos ya un par de años trabajando y que estamos viendo que tiene bastante tirón entre la gente más gaste. Entonces eh, hemos buscado cómics que tengan dos facetas, el cómic en sí y luego que sea una guía didáctica a la hora de que la gente más joven pues entre en la memoria histórica. Si tú mm. ya de arranque eh, le ofreces un libro de 300 páginas, pues a lo mejor como que... ¡Uh! Sí, la novela gráfica siempre está ahí un poco como para... Pero la novela gráfica, como el documental, como el vídeo, al final es un, un buen formato para, para, llegar a la gente más gasta y que de ahí vaya dando saltos, suba peldaños y se vaya interesando cada vez más por la memoria histórica por sus valores, por sus ideales y su compromiso, ¿no? Sí, digamos que es como buena entrada, es lo más cómodo, ¿no? Como eh, yo no me leo el libro, veo la peli, ¿no? Pero luego igual de ver una peli, un docu o tal, pues acabas mm. tú buscando y te acabas leyendo las 300 páginas, pero ya por voluntad propia, ¿no? Sí, por el interés que vas cogiendo y demás. Entonces, te ha picado eso, ¿no? Pues bueno, ya te digo que es un buen formato, que es un formato que se lleva usando ya un par de años y que a nosotras pues nos ha dado buen resultado. Vale, interesante. Y bueno, hablando, vale, estamos aquí en la soca alternativa autogestionada. ¿Por qué? ¿O qué es? ¿Por qué una soca alternativa autogestionada? ¿Qué es lo que...? Bueno, eh, <laughs> que taco, ¿no? <laughs> Choripán y cerveza y nos tiramos dos horas. Bueno, <laughs> Eh, como nos gusta tanto la memoria histórica, podríamos decir de dónde viene la soca oficial. Eso es. y ahora mismo en qué punto está, ¿no? ¿De dónde viene? Entonces eso sería crear tiranteces y demás, ¿no? Está claro que ellos han elegido un camino y nosotras hemos elegido otro. Ellos se han movido de donde estaban y nosotras seguimos en el mismo sitio que, que estábamos, ¿no? Entendemos que tiene que ser una soca popular, a precios populares, que llegue realmente a, al público y no una soca que, que, una calle sea de la BBK, la otra sea de Euskal Televista, la otra sea de Elcar, porque bueno, Elcar será de aquí, pero nosotras hemos combatido durante muchos años el negocio del corte inglés, de la snack, de todo lo que supone el tema de las skies y demás, y ahora mismo pues no somos compatibles. vamos, a dejarlo ahí, ¿no? no somos compatibles. Y, encima, pues bueno, con todo el movimiento popular ha acabado desapareciendo de la oficial. Por los precios por stand y demás. O sea, la han comprado las grandes firmas y a nosotras, pues nos han dejado fuera. O sea, que de, alguna forma es eh, supervivencia, pero también es lucha, ¿no? Acción directa. Sí, sí, porque al final son unos ideales y unos principios, ¿no? Crees en la autogestión, crees en que otro mundo puede ser posible eh, bueno, lo comercial puede ser autogestionado y lo comercial puede ser neoliberal y muy capitalista, ¿no? Entonces, pues esas son las diferencias que nos marcan entre un modelo y el otro. La idea es seguir demostrando que hay otras vías. Hay otras maneras, otras vías. Y bueno, aquí llevamos más de, una década demostrándolo con, esas estas asocas alternativas que se han hecho de diferentes maneras durante este tiempo. O sea, necesarias, vamos a decir que son. imprescindibles. imprescindibles, muy bien. gusta más. Bien, y bueno, eh, ya por ir acabando, ¿no? estamos haciendo unas cuantas entrevistas. No sé si alguien, eh, bueno, si ha habido algún material que habéis podido querer traer y no habéis podido, o lo que sea, o dónde podemos encontrar todo este material cuando se acaba la soca. Eh, ¿Dónde podemos encontrar eh, todo lo que tenéis? mucho de nuestro material está en la BBT durante, durante el año en diferentes puntos como en Sirica también está. Ahora cogemos las mochilas y cuando acabe esto nos vamos para Sirica. Eh, luego tenemos otro referente que es Portugalete en septiembre, la sexta edición de la Feria del Libro y Material Político. Mm. ¿Cuándo es eso? Eh, el último fin de semana de septiembre, coincidiendo con el Gudario de Guna, pues dándole ese carácter más político. Y luego, pues bueno, la gente que ya nos conoce, pues se pone en contacto vía email, vía WhatsApp, y entonces, pues bueno. Si puedes, nos... Eh, coméntalo el email, ¿cómo es? antifascista.quincha.gmail.com Y ahí ya la gente sabe cómo funciona, se lo mandamos a casa o al punto que nos digan y, y demás, ¿no? Y ya para acabar, pues eh, nosotros ahora, pues bueno, llevamos campañas y llevamos cositas puntualmente y ahora estamos un poco reivindicando la figura de Pablo, Pablo González, el periodista, que está secuestrado en Polonia, que lleva un montón de meses allí sin una acusación en firme de lo que ha hecho, no ha hecho, vete tú a saber. Y entonces, pues bueno, esa reivindicación la hemos traído aquí a la Soca de Durango y la queremos compartir con todas vosotras. Y luego, pues aunque no se pueda ver la radio, que sepáis que aquí nos sacaremos unas fotos con los colectivos, pues un poco haciendo denuncia de, su caso y, de cómo la familia pues está abandonada y solamente pues el movimiento popular realmente se está preocupando de, de su caso, eh, periodistas, compañeros de profesión y poco más, porque a nivel institucional lo han dejado vendido. Vale, pues bueno, desde aquí reivindicamos eso, ¿no? Eh, la lucha por Pablo, ¿no? Una radio libre se <laughs> tiene que preocupar de su gente y Pablo ha tenido, pues bueno, ha trabajado para los grandes medios, pero también ha tenido ese punto de, colaborar con el movimiento popular en más de una ocasión. Bueno, pues desde aquí mandamos todo el apoyo y nada, es que ricasco. Quería decir por último, porque para que no se nos olvide, bueno, aquí estamos de eh, ayer empezó, ¿verdad? Sí. Ayer miércoles hasta el domingo. Hasta el domingo. Horarios así para que la gente sepa. Eh, de 11 ininterrumpidamente hasta las 8 de la tarde. Menos el último día que estamos hasta las 3 porque luego tenemos que recoger, la gente estudia, trabaja, tiene sus obligaciones y esto hay que dejarlo limpito y ordenado. Vale, pues Peña de Durango alrededor es gente que venga a visitar, pues bueno, un paseíto por esta calle que... ¿Cómo se llama la calle? Porque... Eh, Searcalea número Sear, 11. Searcalea número 11, pues está aquí la soca alternativa autogestionada en Durango. Y nada, es que ricasco, eh, seguimos por aquí. Nos vemos en las calles. Eso Venga, ánimo, Urre. Ahí en los años 80, cuando el PSOE mandó las calles de Orba Z, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos maderos. en la montaña, pa Donosti se mudó. Y una noche de noviembre a su casa no volvió. Y fue allí, en el cuartel de y innumerables torturas ya se escuchan. nada. azten estena ez da inoiz hilko. Zure itzaiek entzun dezatela, jakin dezatela herri bat badela, zure izen. hemen txegaude berriz ere, Durangoko asoka autogestionatuan, eta, bueno, ba, orain gure bosgarren, laugarren elkarrizketarekin hasiko gara, eta, bueno, hemen da gurekin Fito Rodríguez, e, irakaslea, blogaria, artikulu bueno, idazlea, itzultzailea nire moduan, <laughs> bueno, ni oso gutxi itzuli dut, Eta, bueno, e, azken finean e, letretako gizona, eta, bueno, e, ba, bere polloekoak e, eleberri berri, berria e, aurkesten ari da. Eta, bueno, e, ze mogu zabiltza, lehenengoko gauza. Oso gustora hemen e, a, alako azoka autogizten honetan. E, ni noski beste azoka ezagutu dut e, urte askotan, tokatu zitzaidan e, e idazle euskal idazenen elkartean e, buru izatea, lendakar izatea, eta beraz e, honetan e, landakon eta aurretikan ere egon behar izan naiz, eta eta ikusi dut e, nonbait e, bueno, e, honek ekarri duen bidea, ez? Eta bidearekin batera, pues, e, konsumismorako joera ere bai, ez? Mm hemen ikusten dut orain landako hori agian falta zaiona eta bai. hasieran bai. bazuena eta da espiritu militante hori eta mhm. letra edo bai. edo literatura militantearen presentzia, eh? Orduan oso egoki da niretzat hemen egotea eta pozik nago, oso. Ados, ados. Eh, bueno, ba esan bezala eskarmentu eh, nazara zara hainbat arlotan, eh, literaturan bebai, Eh, noski, baina behar bada ez eh, hain saiatua eleberriaren alorrean, bai eleberri batzuk dituzu, baina igual zer apur, ber, bat berria izan daiteke saiakera gehiago egin izan dituzulako. Eta ordun, ba, lehenengo galdera izango zen, ba, konta eguzu, zein izan den eh, apur bat ibilbide literario hori kontura hartu arte, ba, behitu, eleberri bat, e, da, eleberri, bai. beltz bat, ez? Bai, bai, beltz Nola heldu zara puntu horretara? Ba, bera, nik e, nire bizitza orokorrean, bizitza politikoan eta artistikoan eta intelektualean eta e, personalean ere, saiatu, na, saiatu naiz egiten e, ba, beste inork egiten ez zuena, baina nik pentsatzen nun egin behar zana, ez? Eta askotan sartu naiz e, alako eremo batzutan, e, ba, bueno, ezin bestean, beste aukerarik etzeolako eta beste inork egiten ez zuna ba, egin behar zelako. Gero, segurezki, beste, ba, adibidez itzulpenetan, edo, mhm. edo ez dakit, edo kartzelan, edo beste el, tokietan, zartu behar izan naiz, ez, ezin bestean horrela. Baina gero etorri dira, ba, bueno, benetan e, itzulpenetan eta literaturan eta hola ondo egiten zutenak, eta orduan, nire hilbide literarioa pizkat esperimentala da zentzu hortan, alegia, nire burua saiatu naiz e, argitzen, idazketaren bidez, nire burua olertzen idazketaren bidez. Ordun, e, novelak, nik ez ditut novelak egin, saiakeratik nentorren eta egin ditut saiakelak, alekia, ba. saiakerak diren novelak eta e, eta novela no, nola bait entzegoa direnak, ez? Ordun, hau bai, hau da, niretzat, lehenengo novela beltza eta zentzu hortan e, registro berri bada. Zergatik evoluzio hau? E, ba, hain zuzen ere, ba, nire irakurleriaren artean, badaudela asko esaten zutena ba, ez dugu oso ondo ulertu zuke esan nahi zenuna horrekin edo bestekin, eta saiatu naiz bilatzen e, registro honen bidez interlokuzio e, zabalago bat, ez? Eta, ordun, e, momentu honetan, pensatzen dudanez, Abira, gure inguruan dago, abea da hundiko trenaren kontrakoa, edo e, eh, gazteizen egingo dituzten eta ingurun alako e, eh, aize errotak eta fotovoltaikoen parkeen zalaketak, eta e, horrekin batera, dihoazten, e, nola baita esan da, ustelkeria eta iruzur guztiak, mm, direla momentu honetan e, funtsezkoenak, e, oinarrizkoenak eta salatu berrekoak. Orduan horretarako, ez zehon ez erobeagorik novela belz bat baino eta eta hori saiatu naiz egiten eta naiz eta idazleetzan, e, eh, aspaldikoa izan e, registro honetan berria nauzue. Mhm. Ados, e, jendeak behar du nolabaiteko istorio bat, ez azkenean e, bai, istorio asko, kasun, bai. bai. Istorio asko, bai. bai. Baina arilkatuak, ez, mhm. eta edo txirikordatuak, ez, e, nolabait, eramaten zaituna, e, ba, bueno, ulertu alizatea inguruan daukaguna. Eta hori hori bide, bideratzen saiatu naiz. Ados. Eh, bale, ba, orduan, eh, zera, ba, poioekoak eh eleberria gutxi gorabera bera buruz doan edo holan pintzela da batzu. Gehiegi distripatu gabe hori ere e, aipatuko bagenu ondo, gero, galdera interesgarriagoak daude, eh? Osa, bueno, Gaur egun hori edonork bilatu dezak eta galdora nahiko tontoa da, baina mm. gogoratzerik izango bazenu, E, hemen e, eh, novela nazaltzen diren gauze... Bai, bueno, gutxi gora bera, no, e, zera, argumentua zein dan, edo... Bai, bueno, a ber, argumento asko dira, baina e, poioekoak dira lagun batzuk elkartzen direla e, donostiako e, ile, ilerrien aurrean, e, mm aurrean, mendia juteko ostegunero. Ordun, elkartzen dira antxe, eta mendi martza bakoitzean, e, bakoitza kontatzen du historia bat. Baina tartean, zuertatzen da, e, e, beraiek inolaz ere aurrekustirik ez zuten e, e, zea gauza bat, eta da, haietako bat hartzen dutela balizko hiltzaile balitz bezala. Ez? Orduan, e, balizko hiltzaile izan da, ertzantza sartzen da tartean, eta azpian badago e, ba, iruzur e, sare bat, iruzur gile zare sare, sare bat, e, agerian gertatzen, bueno, azaltzen dana, e, ba, eh, hain zuzen ere, egindako txango guztien arabera, eta historia hoien bidez azkenean bukaeran e, nahiko nabarmen geratzen dana. Eta nik esango nuke ezusteko amaiera batekin. Ah, ados. Ados. Ba, bueno, e, karo, liburuak e, zenbait korrupzio mota edo, bueno, bai, zein ba- bai, korrupzioaren adarrak edo tratatzen ditu eta, eta bueno, e, zergatik, bueno, e, aipatzen dira edo salatzen da edo nolabaiteko islatzen da, onke beti esaten da la, la realidad supera la ficción eta bai. nik uste horrela bai, izango bai. dela, baina bai. E, zergatik hautatu nolabait e, politikari profesionalen edo politikoen bai. e, korrupzioa alde batetik eta gero e, korrupzio poliziala Bai. Eta ez beste zeinbait, ez dakit, e, ba, ez dakit, etxe bizitza jaben korruzioa bai. edo... Bai, batzuek esate dute, ba, politiko guztia berdina direla, eta nik uste ez da laola. Eh, nire nere eh, novela beltza honetan, azaltzen dana da, e, e, jeltzaleen, korruptzioa, eta zehazkiago, frogatua da alegia, mm. de Miguel kasua, ara bai, ez? Orduan, alde batetik ikusten da, e, bueno, jeltzaleek bideratutako makroproiektu horiek eta e, zehazkiago de Miguelen kasuan zenolako jarrera dago juezen aldetik eta besteen aldetik eta beste aldetik dago ertzantzak ari dala ikertzen lena aipatutako e, hiltzaileen historia hori. Eta hortan ere, azaltzen da nola baiteko korrupzioa, alegia, e, ze, ba, betiko kulpanteen bila jutearena. Ez ikertzea, baizikan, eta bai. ja, azieratikan, e, eh, nola baita erruduna, eukitzea eh, eta frogak bilatzea horren alde. Hori dena bertan bera geratzen da eh, eleberriaren zehar eta bukaeran gainera giro e, gidoiaren giro handit bada eta nolabait dena den den dena geratzen da airean bai. Aire. Muy bien. Vale, eh, Bale, orain pasatuko gara, ba beste kontu bate, batetara. E, liburua, dedetek, publikatzen dizu. Bai. E, ba, zuk, e, Euskal Herrian dauden argitaletxe guztiekin egin duzu lan. Bai. Eta, bueno, ba, hain zuzen ere, onelako liburu edo, bueno, onelako leberri kritiko edo kritikoago bat publikatzeko, ba, bazkenean bakarrik dedetek edo... Bai, bai, bai, bai, bai, ala gertatu da. Ez, e, ez da e, nik e, eh, bapatean botatzen dudan e, gauza harri-garri bat, ez? Benetan, eskaini diet, ohikoak izan ditudan e, argitaletzei, eta ez dituta aipatuko baina batzuk dira. Eta denek ikusi dute, ba, bere katalogotan onako batek etzula tokirik, ez? E, ordun, e, bueno, azkenean dedetek ikusi bezain lehester esan zuen, baietz. Eta, eta posgarria da, Nik uste, eh, gure, gure hizkuntzaren eta gure kulturaren esparruan denetatik behar ditugula, izki behar ditugu betzelerrak eta behar dugu baita ere komertzialak izango diren eh, beste gauza batzuk. Baina noski, ikuspegi alternatiboa eta e, salatzailea ere e, funtzezkoa da. Ne gogoan dakat, bueno, bere garaian peperreik egin zitun lanak, bai, ardi bai. beltzak, eta kalegorriak, aldizkariak, eta hola eta zenolako represioa bai. egon haien kontra, ez? Ikusi besterik ez dago Pablo González kasu, azkenean eh, adibidez, periodismo, Bai, bai. O investigazio Bo, edo, edo gazan egiten ari direna bai, bai, bai, palestinan palestindarre eh, prensarekin osea, hoiek dira, helburu bat helburu militarra bihurtu dira haiek aldiazira barne, mm-hmm. ez? Bai, Orduan, bai. bueno, pues e, behar ditugu, zeuraizki e, ba, oikoak diren argitaletzeak eta asko salduko den literatura, baina mota honetako literaturari ezin diogo muzin egin, alegia aldarrikatu behar dugu. Eta nik honetan hori egin nahi izan dut, eta poso nago. Egin eh, e, dako argitalpenarekin oso liburu polita geratu da, eta baita ere esparroarekin, alegia berriro kalean gaude, eta kalean eoteak ere bere balio du. Mhm. Mm, Bale, eta e, ordun, ddt publikatzen du, e, bueno, DDT-renean e, Bilbon igongo da, non bai, Bai, egin dugu aurkezpen bat e, prensa aurrean e, donostian, oi den bezala, e, donosti bihurtu da eta e, udal liburutegia guk, e, bueno, hortan ere beste borroka badaukago eta udal liburutegiari txillardegi zen eman nahi izan diogu, aspalditikan, eta beti ezetza eman izan digute. Baina, bueno, udal liburutegian, egin dugu aurkezpen e, prensarako, hemen ari gera beste esparru batean Durangon eta eta gero egingo dugu DDT espazioan Bilbao zarren e, urrengo, bueno, hilabete honen bukaeran edo erdialdean edola zebaizki egingo dugu beste aurkezpen bat eta gero datozenak. Vale, vale. E, zenbat horri alde dauzka, hori eske irakaslea nahi, e, zure moduan. E, eun, eta, da, iru. Eunda? Iruro gaita iru. Oso, aproposa, igual DBH-ko entzako, bueno, igual ez batxillergoa, hobeto, baina, <laughs> bueno, oso ondo, oso ondo. Bale, ba, begiratuko dute zera. E, ba, hori, eh, arreta handiz, eta... E, bueno, hemendik aurrerakoa esan duguna, ez? Aurkezpena Bilbo Zaharrean. Bai, e, bai, bai. Ez daukago egunik edo esan duzu? Ez, egunik ez daukago egunik, baina egin ba. egingo dugu. Ados, e, eta hori, e, liburua aurkitzea dago Bilboko dedeten. Bai, eta... Bilbo, ene, gainei, interesante iruditzen zait, e, DDT dala argitaletzea, baina baita ere banatzailea. Bai. Eta baita ere liburu denda ere badutela. Bai. Ordun horrek ematen dio e, independentzia hondia. Bai. Zan, eh, beste liburu batzuk e, argitaratzen dira beste argitaletzetan, baina gero banatzaile ohikoak pues dira dakigunak, ez? Mm Eta e, e DDT berriz banatzailea den neurrian bere zirkuitoak baditu, mm eh, mhm. aparte eta hori ere in, interesantea da nik uste dut. Vale. Ba, bueno, eh, horren beste ez dakite eh, zeo zera astu dugun, edo beste pintzelaren bat ematerik izango dugun. Ez, eh, bueno, eh, nik uste e, omenaldi honena edozein testori dala irakurtzea eta gozatu alizatea horrekin, ez? Eta espero dut eh, irakurle, balizko irakurle batek ere honekin gozatuko dula. Nertza registro berria baldin bada ere.

Vale, bafito, fito, eskerrik asko eta... Estimatua, eskerrik asko zuei. Bueno, ba, mentxe jarraitzen dugu, e, Durangoko azoka autogestionatu honetan, zuzeneko irratsaioa egiten, irola irratian, bilbo inguruetan eundazazpi puntu bustean entzun daitekena, bestela, irola irratia.rg webgunean, ba, streaming bidez, entzun daitekena, Eta dato egunetan bebai, ba, webgunean bertan, barriro entzuteko aukera izango da, eta, bueno, eta bilbo inguruetan sabizano, ba, errepikapenak be izango ditu irratzaio honek. E, bueno, ja, apurka-apurka babagabiz, ba, ba, ba programaren amaiera partera gerturatzen, pare bat elkarrizketa geratzen zaizkigu, eta oraingoan, ba, bueno, egiatan Euskal Herritik kanpo datorren proiektu baten inguruan hitz egingo dugu, baina... Baina Euskal Herrira geurera ba, geratzeko gogoz etorri diren lagun batzuekin hitz egingo dugu. Eta, bueno, edo, petzat mm, geratzeko saiakera horretan laguntzaileukiko ukiko dituzten lagun batzuekin hitz egingo dugu. E, proiektu hau frisen kola proiektuarena da, edo frisen gaur egun ja, horretaz ere igual hitz egingo dugu apurtxu bat. Eta hemen txaukagu gurekin txapu, kaixo egunon. Kaixo egunon bai. Eta, bueno, ba hoxe, komentatu dugu, ez? E, azteko, ba hori, frisen, frisen kola zen lehen, ez? Oker espanago gerrogun frisen, asekas geratu da. Eta proiektu hau izatez Zaragozako lagun batzuek martxan jarri zuten, orain dela ja ni ez naiz akordatzen zen bat urte, baina badakit aspalditik Bilbon adibidez kranban ba, badagoela edaterik, dastatzerik. Baina, bueno, hori, kontatu albai guzu apurtxu bat, ba, lagun hauek, Zaragozan zer dela eta zuten proiektu hau, eta... Bai, ba, hori, hau esan bezala proiektu hau Zaragozan hasi zen, non dela mar urte baino gehi hau, ba, bueno, ikusi apur bat, ba, multinazionalen hori, ba, jente batzui, ba, bueno, ba, zentro sozialetan eta emautxin nolan apur bat, beti hartzen Coca-Cola, enpresan handien gauzak eta, da, esan, gaitik ez gara apur bat animatzen eta beste egiten dugu zerbait, ez? Ikusi ba, egia esan bai, Coca-Cola Zaragozan, Zaragoza kurakin eta egiten dela jenta han lanean ebilitako jenta izan dabe bai, batzuk, kasualidades, eta bueno, izen zan holan urten zan idea bat, eta bueno, aziziren frisen kola, kolarekin bakarrik ziren, holan kola asko refresko bat, baina bueno, ez da refresko bat bakarri soilean, ez? Apur bat, ba, bai, ekonomia solidarian barruan dago sartuta, reazen barruan reaz Aragon, zarza Bartzelonan be bai, ko 56 pekin dago eko eh, koproduzioa eginda, ba, azkenean da lan proiektu bat e, eh, aurre aldo joan dela ekonomia solidarekin eta zaragozan jaio zena. Eta esan bezala frisen kola zizen bakarrik, eta hain eginda bultzada eginda, eta hain dago naranja, limoia eta tonika ere. Eta dana da purutxo bat naturalagoa, azukera gitxiagoekin, azukera ekologikoa, komerzio justokoa, manantial lekurarekin eginda, e, eh, kola, e, refres, kola, refreskoak estebia daka, azukera geisteko estebia daka, tapur bat, ba, holan, holan urte zen proiektua, ez? Bai, eta, bueno, Zaragozako proiektu hori esan bezala, egia da, agian leku gitxi batzutan, baina Euskal Herriera be aspaldian aile gauzan, baina zeuek orain basabizie, ba, proiektu honeri, hemen Euskal Herri inguruan bultzatzo, ematen, eta ba, zelatan sabizie zeue ba, laguntzen eta ze lan hartu du zeue zeuen gainen, da... Da, bueno, hau izen da, ondala, bueno, edo apur bat, ba, beste bezan eh, leskeje kooperatiba, gehi alteretxe, e, eh, eh, Bartzelonakoak, gehi labirosta, zaragozanakoan neuen restaurante vegetariano bat, eta, bueno, restaurante horrek eitsi beharra izan eban apililean, Eta, bueno, frisenetik ikusi ziren, lan apur bat, ba, beste bultzatzo bat imoteko proiektuari izan saltzen zen frisen asko, Eta, bueno, autoempleoa mantentzeko eta lan kondizioak eta mantentzeko, ba, bueno, ikusi zuten bultzada bat eman behar zela, ez? Eta guk eh, harremana daka guzarako eta, bueno, eskatu ziguten haber laguntza bezala, haber mugidu algen duen, orain arte egon pertsona bat e, hemen bizidana zaragozako abilida bere eran eta al, moduan banatzen, horregaitik ezagutzen dago indala aspalditik eta ba, pertsona bat egin duen lana hemen, eta, bueno, oin erabaki dugu, ba, bueno, eskatu ziguten laguntza eta elkartu gara herrikoa badinoko lau lagun, Eta, bueno, erabaki dugu, ba, ba e, ba, frisen Euskadi sortzea, ez, lehen erabatean basegoen baina, bueno, beste formatxo bat emotea, ez, bueno, esateaz gara enpresa bat ez, ez, gu militantzia moduan egiten dugu, ba, gure lana dakagu, ez dakagu ez furgonetarik ez, ez, hau da egiten dugu gure kotxeekin, eta hau da, pur bat elkartu gara lau lagun, almazena dakagu baten etxean, Eta, bueno, ingabiltza zaiatzen lehen lekuak mantentzen, e, lehen banatzen zen lekuak mantentzen, eta hori nahi dugu apurba bultzada bat emon. Mm -hmm. aurrean nahi dugu ba, gaztetxetan sartu, holan, kontsentzia lekuetan sartzea batez ere, eta gero apurbak gehiago ireki alba dugu, irekitzea, baina batez bere, ba, gaztetxeak, taberna apur bat, giro lan, eta gure intentzia hori apur bat. Baiz, e, bo, egia da, agian hemen Euskal Herrian naz palditik edo bentsa ja badira urteak, ba, adibidez, e, garagardo holan autokoiztua edo horreri basarrera edo emonin jakola, ez, gaina tokian tokikoagoak izan da, baina egia da, coca kontra egitea, ez, oso kontu, ba, komplikagoa izan dela egia da Euskal Herrian, egon direla proiektuak, baina, bueno, Agian ikusi egin izan dalako beti danik, ba, Coca-Cola eta lehen adibidez aipatu izan da, ez? aurreko elkarrizketan kazetaritzaren kontura, ba, zelako, ez, ba, gaur egun gazan eta gertatzen ari dena, eta, ba, ez, ezin astu askotan kontra sortzen digula, ez? coca berak, ba, zenbateko sarraskietan edo, ez, lan baldintzen okertzean edo, ba, parte hartzen duen, ez da? Bai, eh, parte batetik hortuko urten zan, bai, ez, apur bat zan ez bakarriko kakola, eh? multinazionai guztiei, apur bat zan bultzada bat egitea, eta batez ez edari bat mugimendu soziali eskenia, ez, gu egia esan ezin dugu kompetidu enpresa horiekin, baina bai, kostatzen dena da, dakigu nun dauden Coca-Cola, zer egiten duten bai gazan, bai leku askotan, ez Coca-Cola bakarri, pezi da beste askok ere, baina hau zan apur bat horrei bultzada emotea, ez, apur bat salatzea zer dire multinazionalak, eta egia esan asko kostatzen da zerbait gizartera, oso gizartera eratuta dagoen gauza bat, da aldatxa kosta egiten da, ez? Eh? Ba, lehen ekologikoa zan moduan lehen kosta egiten zan, bada purba da, hori ez, gauza bere prozesua dara mate, eta egia zan, holako enpresan dien kontra egitea oso gatsa da. Gure gauza, eh, frisaren gauza ez, eta bez kontra egitea, ez? Da, alternatiba jartea, beste era bat beste gauza asko, bai lan balditzak, zelan egin produktuak, eta dana, ez? Hmm. Bai, eta gainera horregaz lotuta ba esandakoa proiektu asko sortu izan dira Euskal Herrian eta bebai ba, ba euren arrazoiengatik ba hor bertan bidean geratu izan direnak baina egia da eta aipatu duzunez bebai ez e, proiektu honetan hasitako batzuek Coca-Cola berton lan egin izan dutela askotan gainera zenbat kostatzen zaigun horrelako proiektuei kontra egitea eta zelan daukaten harrapatuta zaporearen kontua bera, ez da? Eta hori, zelan gainera sortu duten mito hori, euren formula magiko sekretu horren inguruan eta eta, bueno, nik neuke esan beharra daukat, aspaldian probatuta daukadala, eta zentzu horretan, nik ez dakit hori langileen kontua ere izango den edo zen izango, ez? Baina, frisenek lortu izan du, ez? Horrek ere igual ematen dio laguntza bat, berak daukan zapore horreri esker, benetan, ez, tartetxo bat egitearena. Bai, intentsio hori da, ez, apur bat jakin da, bueno, asko kostatzen du aldatzea, guri betaldean, ebili gara orain irekitzen apur bat lekuetan, eta asko kostatzen da jenteari aldatzea, ez, txip hori, ez daki guzer dakagan Coca-Colak, baina dago zerbait hori jenteari kosta egiten zaigula hortik irtetzea, ez, e, frisena edatera kordoan ben notatu dugu, baina apur da, hori guke saiatzen garena da, hori, nahi da, apur zabaldu, Frisena bestera, batez bela bestera bat egiteko gauzak, ez dugu nahi ez kompetidu ez ezebez, guk gure limita daka, frisene bere limita daka, ez du nahi enpresa handi bat izetea, bez? Hmm. Hori da gauza bat klaru da nahi, nahi zan, azieti nahi zan adapur bat autoenpleoa sortu, alik eta kondizio beretan bizi, baina ez da enpresa handi bat izeteko intentsinoarekin. Hmm. Gu tope bat izango du, frisena bai, egiten dugunean, baina, bueno, apur bat da nahi dugu zabaldu, alik eta gehien, noin gabiltza purka-purka zabaltzen, eta intentsioa da, Ba, segun nola bai, garen tope bajarri beharko gara, danerako, zer behar du bai infrastruktura handia, bai banaketa egiteko, bai banaketa garako eta dana. Dagoen gauda apur bat, pasu, pasu gauzak egite. Bai, eta gainera, bueno, aipatu indozu ja nik, eh? baina bebai askotan freskagarriek eurek dut esango ez dugu zanik kontzumi duten, baina egia da ba, batzuetan badaukiela mm, osasun ikuspegi batetik bai begiratuta bete ukin da ez horrelako mm, zer bat inguruan ez da. Eta zuk aipatu egin dozu, precisamente ba, begira ere, ez, eh, bueno, proiektuak berak osagaiai begiratu egiten diela, ez, eta Ba, haukazu apur bat ze asterik hor ze erabiltzen da, bai, ba, erabiltzen. Bueno, bai, eh, refreskoetan ba beti erabilidea lan gauza batzu, ba, eta olako ba, gauza batzu badituzte, baina, bueno, gu saiatu gara, bueno, frisenekoa saiatzen dira apur bat beti egiten e, eh, aliketa naturalen, ez? Azukera, azukera da ekologikoa da, azukar moreno de ekologiko, de komerzio justo, gero estebia daukabe bai, azukera e, asko geisteko, ba, estebia erabiltzen da, eta gero bai dakana, Coca-Cola daka, o, e, eh, frisen dakana da, e, kafeina nahikotxo. Bai. Hori bai. holan bai. Baina bai saiatu garela beste gauza askokin ba, bat ez behazukerak, Ze holako refreskoak oso azukeratxoak izaten dira eta bai saiatu gara guzti hori geisten. Bale, eta bueno, ja amaitzen astearren, E, zera, bueno, komentau dozu, ba, badako zuela asmoa, ja, mm, bultza horretan, ba, joateko, ba, holango autogestionatuetan eta zabaltzen. E, zelan pentsa dozu hori egitea, mm, jendeak, bebai, zeueka sarremanetan jarri nahi bada, edo, ze bide eh, sortuko zu edo, sort, edo dauz, gaur egun ja, ba, zeueka ezberba egiteko. Bueno, ba, ingoz gu hasi ginen, ez, lehenengo pedidua eta zaragozatik ekartzen ditugu gauzak, efre paleak eta holan, eta, bueno, hasi ginen ekainean, era, bueno, lehenengo intentsinua za mantentzea, aurreko lekuak eta mantentzea, ba, zire lapurua, ba, hemen arrasolan, amilena, ba, proiektu ekologikoa dago, proiektu kooperatibo bat, gero galdaka honen herriko bentan be badaukagu, otxandioko txokoan be bai, eta orain gabiltza apur bat e, zabaltzeko kontuare. Orain hasi gara apur bat gaztetxekin eta itxeiten hor gabiltza arrasate bergarako gaztetxeak eta apur bat da gure intentsioa da batez behar leku autogestionatan oinasi hasi gara apur bat itxeiten, asamblea detara joate, jentari komentatzen, Eta bueno, hemen bega horra gaude azok autogestionatua den apurua bai, ba, apurua promozioa egiteko gabe, ba, hemen dipasatzen den jentea, ba, gure kontaktu hartzeko. Eta, bueno, ingo, oinazi, oinazi, oin gabiltza itzultzen gauza, que, ba, ba, zara gozati datorren proiektua, ba, bueno, oinazi gara itzulpena landena euskeratu, euskeratzera, email bat atarako dugu, baina, bueno, oingoz kontaktatzeko frisen kolakin eh, zaragozakoekin egiteko, frisenkola.gmail.com da, eta graure jarriko dira harremanetan gurekin, Eta laizter ja bai izango dugu, ba, email bat, telefono bat, eta mendikan egiteko gauzak ja. Bai, eta e, banabil ikusten bebai, webgune bat bebai badauela, ez? baten batek mm, ba, zehaztasun handiago agaz, ikusi nahiko baleu, ba, magiatzut prozesuaren barri bebai emoten dala, kooperatibaren barri be, Zein da, e, hori? Hori da, www.frisenkola.com da, nahi badu jakin eh, zerbait gaia proiektu hona, ba, zart, hor da, Hori da, ba, bueno, txapu, ez dakit beste zeo zer eskapa jakun, horrela azken momentuan komentatzeko, ez ez esatu ez tesor. Ez, hola, norbaite kontaktua nahi badu edo bere lokalerako hori, ba, jarri da itxela zaragozakoekin kontaktuan, eta hori jarriko dira gurekin, da. Edo, bestela, pasada, pasada itxela egunotan ametik azoka autogestionatutik, hori zehar kalean dauena, baina kale barritik sarrera dauko auto, azok autogestionatu honetan, hemen doko zue, dastatzeko aukera ere badau, orduan... Bai, ba? hori da, jente animatxa bai, hemen egongo gara azoka guztian, hemen dago probatzeko apura bai lau eh, ezberdina, ba, kola, kola naranja limon da tonika, Ja, gota mairu zentrilikokoa dira, tonik aizenezik, eta buen animatzea jentea etortera eta probatzera. Eta etortzerik espaldin badauko zue, eta dastatzerik aukerarik espaldin badauko zue, nik neuk behintzat esate dut zuet, limoizkoa eta kolazkoa, goxo-goxoa da zela. Hori da, oso, eskerrik asko. <laughs> Bueno, ba, eskerrik asko zeuri, txapu. Zuei. Hai días que non podo coa cabeza Non acredito en ningunha das miñas certezas Bajo palanca tiro da memoria Silvia reza Se non che quedan forzas, nena, non compensa mes en aire, eu quero salir desta merda Fumo, sola, espera, abriu a veda Pedro Jardón un beat, a ver se se enteran Vai unha peña na que me poño seria Menuda show Quedou vos ben bonita a interpretación Parecía unha peza de ciencia ficción Vendeches na primeira o primeiro posto Chorei eu, eh, aprendín a lección Rapis, lava, dixo Laura Ollo coas traidoras, clases, lava Eu quinta clase xa vos miras cartás demo unha ristra dallos para este inferno Sempre por detrás, tía isto non é serio que esperabas de min Que morrera no intento, dando cho alento Lamento esa circunstancia Quero ser millor, pero jos todos dramas Queres ser millor, nena mala De nova maltrato, de bella terapia Ai, por Dios No aguanto tanta presión. camiño xa van unhas cantas Manuel e María presiden a sala Historia da familia foi unha farsa Infancia marcada pola intolerancia Rastro como linda no canastro Ceja non vexo os teus movimentos Cientos da jata si cose no peito Vai a penitencias fora de contexto E estonces eu non pedí nacer Tardei moito tempo en entender Que non había nada malo no meu ser Que todo era teatro para pretender E aprendo que todo estaba ben As outras son o espello que me fai crecer Vexo unha saída a través do estrés abrimo la taquilla, play the game, play the game Play the game, but I don't see the need Non sabes onde o saco fai un beef Chego tarde, parvos, non saio daqui Benvidos ao meu show da desesperación For real Ai, por Dios Non aguanto tanta presión Pues seguimos aquí en Ilola Irratia en la 107.5 FM y también en ilolairratia.org, porque a Durango igual no llega y a muchos sitios, pero con internet llegamos a todo el mundo. Y bueno, vamos a, terminar la última entrevistita que vamos a celebrar, que vamos muy bien de tiempo, así que tranquis, ¿vale? <laughs> tranquis, pero de redacción me dicen que tampoco tan tranqui. Así que bueno, eh, vale, estamos aquí con Nerea de Catacrack. Opa, Nerea. Eso. Eh, bueno, para empezar, básicamente, Catacrack. ¿Qué es Catacrack? Cuéntanos, para los que no te conocemos, no os conocemos, ¿qué es? Catacrack. es muchas cosas. Es una pregunta difícil de responder. Compleja. Bueno. Es, primero es un local grande. O sea, físicamente es un local. Físicamente es un local que está en la calle Mayor de Iruña, en el número 5456. Que dos números, eso es que es grande. Eso es que es ambicioso, sí. Vale. Eh, <laughs> entras por la puerta y entras a una cantina, a un restaurante, cafetería, que tiene, entre otras cosas, la Friction que habéis, eh, ah, de la que habéis hablado ahora mismo. Pero bueno, que tiene sobre todo productos de cercanía, eh, de productores y productoras, bueno, locales que trabajan en ecológico y que nos lo traen directamente. Sigues las escaleras, porque al final de la cantina hay unas escaleras y llegas a una especie de nave grande que tiene dos plantas, que es una librería. Una librería que tiene, yo qué sé, como 30.000 títulos, ¿sí? Mm, em, con, secciones que, bueno, aunque es una librería generalista, le solemos decir, es decir, que tiene libros que, mm, que, tienen también otras librerías de Iruña, tiene la vocación de tener un fondo que está más dirigido, digamos, a, trabajar el pensamiento crítico, el pensamiento político, la discusión, la filosofía, si quieres. Entonces aquí, pues en, en puedes encontrar secciones que tienen más que ver con con cuestiones políticas que con secciones habituales de libros, ¿no? Que hay en, en, otras librerías. Tenemos, por ejemplo, feminismo, ecología, eh, anarquismo, marxismo, trabajo, vigilar y castigar, organización y desobediencia, además de tener también narrativa latinoamericana, narrativa española, narrativa anglosajona, una mesa de novedades. 30.000 títulos te da hueco da para mucho, da para mucho, aunque nos, nos quedamos cortas, pero ¿eh? bueno. Tiene un buen fondo de literatura infantil, cuidamos mucho también a quienes están por llegar, ¿no? Y quienes están aquí, la gente pequeña. El futuro. Eh, una, yo creo que una sección bastante respetable de filosofía, de filosofía contemporánea y ciencia. Ciencia, también teatro, en fin. Queremos un poco darle a todo, ¿eh? En realidad. Wow, interesante, o sea, variadito. Invitamos a la gente a ir, ¿no? Encima está en crecimiento, ¿no? Para la biblioteca de llenarse, ¿no? Nunca para de llenarse y nunca para también de traer cosas nuevas y algunas salen también, pero vamos, mm. que, es un espacio dinámico que, intenta estar al tanto de lo que se va produciendo y de los textos que nos sirven un poco para, para pensar también y para discutir, ¿no? Para pensar en torno a lo que pasa y cómo... Darle un poquito al coco, ¿no? Y no, dejarlo quieto y como sí, construir un mañana un poco más decente y, mm, hincarle el diente a cambiar este capitalismo tan sí, desaforado. Por lo menos, pues, pasito a pasito, cositas se hacen, ¿no? Vale, y hoy, eh, bueno, os trae, eh, no estáis en vuestro local. No te he terminado de contar lo que, perdona. Ah, vale, ahí en Sí, vale, perdona. <laughs> vale, hemos pasado de la cantina a la biblioteca. Yo pensaba que sí, ¿vale? ¿Sigues? Hay unas escaleras. Estamos haciendo un tour por. <laughs> Hay una sala de, de actos bastante grande ¿Mm? que, es donde habitualmente hacemos presentaciones de libros, discusiones, mesas redondas, también asambleas grandes. O sea, es un sitio que da para, eh, para hacer ese tipo de cosas, que está bien. Em, hacemos también los cursos del Centro de Estudios de Catacrack. Centro de Estudios de Catacrack es una de las líneas de, trabajo político, digamos, como más disciplinada, por así decirlo, em, que empezó a funcionar justo hace un año y que va ofreciendo cursos eh, trimestrales sobre diferentes temáticas. Ahora hay uno, un grupo de investigación militante, por ejemplo, eh, pero este año hubo un curso de marxismo para principiantes, eh, de otro de crisis, transgresiva. Bueno, quiero decir que, vamos, haciendo cursos sobre que suelen durar entre 5 y 8 sesiones más o menos y, que son grupos de trabajo pequeños, o sea que no muy multitudinarios. Hubo uno también sobre educación, que es así el más exitoso, que bueno, pretenden, digamos, problematizar los temas sobre los que tratan, hacerlos de manera horizontal. Vamos, que la formación y, y las ponencias se van dando por gente un poco de todo tipo, ¿no? Con, que se trabaja esos contenidos y que tiene vocación también de producir eh, intelectualmente o producir investigación militante, en este caso con el que está en marcha, etc. Ese, además del centro de estudios, hay una editorial en Catacrack también, que ya va a, tener siete años, que parece mentira. Bueno, la editorial se llama Catacrack también. Se llama Catacrack, que este ah, en breve ya va a sacar su libro número 100. ¡Wow! Ey. Muy bien. Cuidado, ¿eh? Cuidado. <laughs> Y, eso, bueno, que va publicando periódicamente y ya está. Pero Catacrack, además de ese espacio que te he dicho, porque claro, hemos empezado por, el lugar físico, Catacrack también es una asamblea, una asamblea política, que es la, un poco la que, la que piensa políticamente el proyecto y la que toma todas las decisiones. Eh, y es también legalmente, su forma legal es una cooperativa de iniciativa social. Ah. Su forma. Su de ahí que podéis hacer, digamos, negocio, o sea, lo de la cantina, por ejemplo, O sea, la, la, forma legal del. Oficialidad, digamos, ¿no? es, una cooperativa sin ánimo de lucro, Vale, pues muy interesante el sitio, la verdad que por todo lo que cuentas apetece por lo menos entrar y verlo porque tiene que estar muy guapo. Hay que venir a verlo, claro. Sí, ¿no? a discutirlo, a criticarlo y a todo, ¿eh? Claro, hay que venir a todo, no vale solo venir a. O sea, interesa el feedback. que es bonito e interesa eso. No, claro, claro. Hay, que... venir a discutir sobre Siempre algo a mejorar, ¿no? Y si se hace constructivamente, eh, bienvenido sea, ¿no? Joder, pues qué guay, sí que ha sido un tour bastante completo, casi me he visualizado en el sitio. La verdad que no he ido, no he tenido la suerte. Pues mira, si no ha sido, que cosa que es prácticamente obligatoria. Sí, ¿no? La verdad que sí. Eh, os podéis meter en la página web catacrack.net. Uh y arriba justo a la derecha tenéis un tour virtual que ah, nos hizo eh, cuando montamos la página nueva, pues eh, un compañero lo hizo así y es bastante flipante, sí, pues fue un día con varias cámaras y, de ahí ah, montó un, tour, rollo 360, virtual, Esto como el Google Maps. Sí, que llama, llama mucho la atención. O sea que si no habéis ido para hablar con un poco más de propiedad, con hacer el tour virtual, vale. tenéis ya una parte importante. Tour, o sea, podía haberlo hecho antes de esta entrevista para tenerla más preparada, ¿no? en la fase de documentación. No lo sabía. <laughs> Eh, me daré esa vueltita virtual, la verdad. Eh, bueno, y ahora sí, podemos hablar de dónde estamos ahora, ¿no? ¿Qué es lo que ¿Hoy qué es lo que traéis aquí a la, a la soca? ¿Las novedades de la soca? Sí. Vale. Eh, este año tenemos una novedad que nos llena de orgullo y satisfacción. Y es que. <laughs> estas fechas <laughs> eh, Sí, hemos. Eh, tras la alianza que tenemos con, eh, con Charrasca de Basauri. Y bueno, hemos, hemos, estamos intentando colaborar con la biblioteca que tienen. Eh, y este año los libros de Catacrack los trae la gente compañera de Charrasca. Y por lo tanto tenemos aquí todo el fondo, creo que hay más fondos, también está el de Traficantes de Sueños, que está muy bien, completa yo creo que la oferta de manera muy, eh, muy sofisticada, por así decirlo, y traemos las novedades que hemos sacado este año son, este año podéis encontrar aquí por nuestra cuenta un libro de Judith Chamberlain, que, digamos que es un libro que se escribe en 1986 Em, que lo acabamos de traducir al castellano, que hemos hecho la edición con gente compañera del, eh, del, movimiento del Orgullo Loco y que digamos que es el texto fundacional de ese movimiento. Es donde por primera vez em, ella lo que relata, ella tuvo un aborto con 21 años, eh, empezó un proceso de cicatrización muy bestia y en el libro lo que narra es su experiencia y digamos que la eh, enunciación de que la cicatrización es bueno, pues la absoluta derrota ¿no? de de, las personas y que la politización de, esas situaciones, eh, digamos que, es el camino a la autonomía de las personas que tienen diversidad eh, psiquiátrica, ¿no? Si queremos llamarlo. Entonces, bueno, tenemos ese libro, tenemos el libro de qué hace la policía y cómo vivir sin ella, de Paul Rocher. Em, que es, bueno, es un libro sobre todo de coyuntura sobre la policía, uno de estos libros que ahora entran en el marco de la despolicialización, por así decirlo y que tenéis, si os apetece, también una entrevista en la linterna de Diógenes con los ah. prologuistas de, gran programa del libro. Tenemos también Los 30 Ingloriosos eh, de Rancière, de Jacques Rancière, que es un libro bastante bueno, mm, diverso, digamos, dentro de los textos que produce, porque recoge Em, textos de, diversa índole, por así decirlo, ¿no? Desde sus programas de radio hacia, hasta artículos de prensa y charlas. Y lo que pones un poco en cuestión, digamos, que toda la subjetividad de la izquierda y el progrerío, si quieres, ¿no? Os recomiendo que lo leáis porque además es un texto de Rancière que se puede digerir con, con bastante facilidad. Em, tenemos también El cirujano y el pastor, un libro que habla sobre una red de fuga se mm, sobre del nazismo que se montó en la selva de y a los dos lados de la Muga en las, durante la Segunda Guerra Mundial, solamente sobre, todo de gente belga con colaboración francesa y en la que estuvo implicada buena parte del Pirineo, de los valles del Pirineo Navarro y que ha sido un gran, yo diría que ha sido un gran descubrimiento y está siendo un revulsivo en Nafarroa porque, bueno, porque saca a la luz, digamos que, pues una organización clandestina que mm, pues de la que prácticamente no teníamos conocimiento, ¿no? Ha tenido que ser Meg que es una estadounidense que vive en Canadá, la que ha escrito el libro. Pero bueno, que también lo tenemos aquí y, por último tenemos Calle y Olvida, un libro que habla sobre es una, un trabajo antropológico que tiene dos partes, que habla sobre eh, el, conflicto el conflicto vasco y las violencias invisibilizadas durante él eh, realizado de la boca de, mujeres. Em, entonces tiene una, primera parte de, sobre el relato que entremezcla de manera muy sofisticada voces distintas en planos diferentes y luego una propuesta antropológica feminista sobre la escucha vulnerable, que es, digamos, lo que la autora nos, nos ofrece y que yo creo que merece la pena leer. Bueno, pues cositas muy fresquitas y novedosas que traéis, ¿no? Y bueno, eh, traéis aquí a la soca autogestionada, ¿no? ¿Por qué es la soca autogestionada? Ya, no por qué, sino que, cuánta importancia tiene una soca autogestionada o la autogestión en sí, ¿no? Si te quieres meter ahí en ese terreno. Bueno, la autogestión yo creo que es el pilar fundamental de cualquier eh, organización política, del tamaño que quieras, em, si quiere mantener su autonomía, ¿no? Eh, es, Catacrack, además de estar aquí, también está en la otra soca, nosotras siempre hemos estado vinculadas a, esta soca antes con otro proyecto que se llamaba Eguski Act, en el que también estábamos aquí presentes. Y después, cuando montamos la editorial de Catacrack, también eh, participando en este espacio, porque pensamos que la, participación y la protección de los espacios autogestionados eh, con organizaciones, distribuidoras, alternativas o editoriales pequeñas es fundamental para garantizar la autonomía política, la autonomía de pensamiento y de discusión, ¿no? Entonces, para nosotras, eh, siempre que ha existido este espacio, hemos participado aquí, de diferentes, a veces con más gente, a veces con menos gente, este año a través de charrasca, pero bueno, entendiendo que era una, es una alianza virtuosa, que no es que estemos menos aquí. Y bueno, es que sin autogestión. Una alianza virtuosa. Autonomía. Así me gusta ese concepto, alianza virtuosa. Vale, muy interesante además, ¿no? Estar en ambos espacios porque también para impulsar el propio espacio autogestionado hay que aparecer, ¿no? Estar en, el mundo, digamos, ¿no? También normalizarlo y que la gente no tenga miedo, quizás, porque, ¿no? Sí, eh, intentamos estar también en la soca oficial con voz propia, es muy complicado porque, porque realmente es una, una macroestructura muy bestia, muy grande. Pero bueno, eh, también estamos ahí desde que montamos la editorial, sí. Hay que estar donde se pueda, ¿no? Vale, y de esta, eh, ¿cómo has dicho? Perdona, unión virtuosa, ¿no? Eh, alianza, eh, virtuosa. es que me ha encantado. Y me ha encantado y me encanta Charrasca y Catacrack. no sé si lo habéis bautizado ya, pero la alianza podría ser Charrasca-Catacrack. Sería. <laughs> Va como solo. cogemos la propuesta Eso, para el futuro. Ojalá un día lo vea escrito así en algún lado, porque habéis hecho algo. Entonces, bueno, eh, como estáis en alianza, eh, estáis los dos colectivos, ¿no? Tenemos aquí también a Pablo de Charrasca. Opa. Opa. Eh, tú que nos, vienes a contar, queríamos comentarte un poquito, ella lo ha dicho de pasada, hay una biblioteca en, Charrasca, cada vez crece más y tal, cuéntanos un poquito. Vale, pues dentro del proyecto del Gasteche de Charrasca hay un espacio que es la biblioteca. La biblioteca surge en un punto porque bueno, había ya una biblioteca en su momento, pero se decide dar como un cambio de orientación, entendiendo como que dentro de los procesos políticos la formación es uno de los elementos indispensables para tener una posición política propia, que es lo que decía Nerea antes, ¿no? De poder asegurar tu autonomía en unos términos políticos que también permite como mantener la autogestión del proyecto más allá de poder ser muchas veces como infantilizado, captado, eh, vaciado de su contenido político. De ahí pues un poco el proyecto político como que nació de la biblioteca, que pretendía ir un poco más allá de ser un depósito de libros para tener una dimensión política. Al final es un proyecto que en los últimos años ha tenido una evolución desde el mismo espacio, a las primeras elaboraciones de materiales que empezaron pues como empieza todo proyecto de este tipo, yo creo, recuperando pues como la tradición de los fanzines, ¿no? Para ofrecer un material político barato y tal, pero que bueno, que con el tiempo ha ido creciendo, ha ido cogiendo otras dimensiones, bastantes, o sea, varios compañeros de la biblioteca hemos pasado por Catacrack, lo que supone un proceso de aprendizaje de entender qué es el sector del mundo crítico del libro, sus complejidades, y nosotros el espacio que ocupamos ahí es el de las bibliotecas autogestionadas, pero bueno, ahora nos hemos animado un poco para dar el crecimiento, empezar a entrar en, la distribución alternativa, entendiendo pues que el libro es un pilar fundamental para trabajar esta formación, las charlas, los grupos de lectura, los cursos de formación, bueno, un poco por ahí. O sea, que está, está a tope la biblioteca de, de Charrasca. Charrasca que está en Basauri, no lo hemos dicho, ¿no? El Gasteche de Basauri. Y bueno, y con esta unión con esta peña, pues parece que encima, joder, estáis bien arropados, gente que lleva muchos años, que sabe, sabéis hacer las cosas, en Catacrack, por lo visto, ¿no? Si estáis ahí, o algunas, pero bueno, estáis en el proceso, ¿no? De aprendizaje y eso. Y nada, lo que hacéis es muy importante, así que es que ricasco. Eh, no sé si tú quieres añadir algo más de lo que habéis traído hoy aquí, eh, algún material que, aunque no sea novedad, por algo recordar que tenéis algo, no sé sino que venga la gente y que lo vea, ya está. También es esa, ¿no? Que la gente, la vea, se pueda hablar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ver un poco qué se busca en particular. Vale, pues nada, es que ricasco a los dos por haber participado. Es que ricasco a la peña y veníos para aquí, para... Ya no me acuerdo el nombre de la calle, pero bueno, pues estamos... Arcalea 11. Se arcalea 11. Eh, eh, es en la calle en la que podéis venir pues hasta el domingo de 11 a 8 de la tarde más o menos pues echáis un ojo a todas las cositas que nos ha contado Nerea y toda esta gente que ha pasado por aquí. Y nada, es que ricasco, seguimos en el aire y va a pasar buen fuente y todo eso. Esperemos. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, check, yo. yo yo yo yo yo yo yo. Uh. Zeru uh. ikun nura besterik ez genuen ezagutzen Bizitxaten eh, gabe metroko bakoi batean ikarotzen Betetat dioen kartelak itxu baten aurrean itxaroten Mikroin estiloko bizitzak, mikropuin estiloko harremanak Abatar bana merkataritza interesera Mugatukako dana generitza Soziala, sasola, modala Ez dago pizak edin Askatasun graduak baizik azkarkeri historia Hegemonia bihurturik erakus lehioetan denak atesti Gure bizitzak izan ezek Berduta nazka Metropolian jau Berduta nazka Monopolian jau Berduta nazka Necropolian jau Berduta nazka 要。 Daukagu astirik astirik izateko Bizitzak bizitzeko ba Zertan ari karatxo Amuak egiten dituzten arrainak Noizko amalurari kalte ordaina hey, Munduko gerraren usainar Geltasunaren doaina hipokrizia Ukrainan champaina Gerraren negozioari topa Herriari ez nezopak Lazer bihurtuko tropa Ikusleak txaloka Apurtzen ari da soka Zinizu zenuten guztiaren porronda benetan dena lehertzen denean jarraitu edertasunaren pila busketan edertasunaren bila busketan edertasunaren pila busketan edertasunaren pila busketan edertasunaren pila busketan polian jau Beldurta nazka Monopolian jau nazka jau nazka Metropolian jau Bueno, entzuleo kause izan da ba, irola, ba, irolaren saio berezi hau hemen durangoko azoka autogestionatutik egin duguna eta badakizue ba, komentatu dugulako ba, webgunean bertan eukiko duzuela berriro hau entzuteko aukera eta bebai ba, FM-an Bilbo inguruetan zaudeten ontzako ba, entzun gai izango da bai errepikapenen baten edo bestean bestela ere gonbidatu ba prosaio honetan zehar dugun bezala, baina ja despeditu aurretik, ba gerturatu zaitezte azok autogestionatura benduaren 10 arte zertutan nisten zuten iruretan Baina domekan? Iruretan, hori da. Ba, domeka goizean bebai etortzeko aukera daukazuela, zehar kalea amaikan, baina gogoratu sarrera kale barrian daukala takigu zergatik egiten dizkiguten beti horrelako ba, trampa despisteak eta barrak. Baina hori bera esan dako amentxe dago egongo da azoka benduaren amarrera arte, Eta ba, guraldetik, ba, eskerrak ba, hemen parte hartu duten guztiei, hau antolatzen lagundu diguten kidei, eta ba, zeuei ondo bizi, kaletan ikusiko guelkar, eta bitartean ba, zaindu itxese eh, Agur!